balai notok aku aku tak bengok ae. Kula nuwun. Kak krungu. Kula nuwun. Sapa atane iki? Kula Jaya. Atane wong dodol sabun, mek sabun. Sanes kula mboten dodol sabun, kula mendaya kok. Lah ya kok sabun iki mau? Kula mendayo, kula nuwun ngoten lho. Heeh, sih dadadawa, kula nuwun ngono kok sabun. <laughs> Are iki mangkel atine ngomong. Eh, aku durung tak nakon, kene ana gawe apa mrene? Anu kula dikengken bapak kula, kula madosi mbok kula, terus mbok kula temen sampean. Hmm, lah apa melok aku nyambut gawe kene. Lah nggih sama lajragane ta? Iya. Kon iki anake. Nggih. Mbok siapa jarane? Mbok tumpuk. Iya, eh, nek mbok tumpuk kan. Nggih. Ya, pare iki. Dedek. Apa, Kang? Kredit, anek mbok tumpuk mrene, Dik. Oh, abangmu, Dok. Nggih, bapakmu mrene ndo nek sapa? Ada si mbok kula kengken mantu mergo bapak kula niku lara nemen. Oh, dikongkon usul mbokmu bapakmu lara nemen. Nggih. Sik tenan iki dhisik ya. Nggih. Bapak, ah. iki dikongkannya sembok nih, bapak ini lorong nemen jari ini. Lorong apa? Iki takono narik iki lara apa, ngono? Lorong apa, nak? Anu lara ngelu. Ngelu? Nge. Ngel eh, lorong ngelu ya? Nge. Nggak sih ngelu ya? Hmm, Nge. Lah, kon upamane nes pedo mbokmu ya, eh, apa jak mulia iki ta? Nge, bapak pun lorong nemen iku. Hmm. Anu ae, Dik. Apa? Mulia hati ya, kongon nyeluk. Mana? teko bersinau aku. Rinia tangan iki lho wong tuwa iku tinggalan dilu kok diceluk bapakmu ana perlune Ana gawene apa sih, Mak? Ana gawene Engko ya apa nek metu celuk mbok tumpuk pisan, parang didoleki anake, anake mrene ngono. Oh, dadi mbok tompok dikon metu dilu ana gawene ngono ta? Heeh. Ya tak teluke. Tumpuk. Napa? Enten ana. Ah. Nggih. Mbokmu nyambi kene mburi. Oh nggih. Kan menimben, nek mrene aja ngene ngono nak ya. Mboten. Sampai kaget aku ya. Lho kaget sampean. Heeh, mm -mm, napa kon niku? Eh, Betul, Mbok? Kula. Ku anak mrene. Lho. Eh, tenapa sih Sikil ngero, sini ada anak mrene, kon dikongkan mulai bojo mulara nemen, nyusul kon. Anak apa sih? Anak ini ku mboten mani, nak mrene mboten mani. Konco nek aku lan aku njaluk jawab ana. Lho, Waduh, sumbunge, Mbok. Kamu ora boleh. Lah kok ya mbok gawe iki kok boleh ora iku ya opo sih? Saking do kutho ari desane ayo mulai, Mbok. Luwala, Mbok. Penek kula pupuran ya apa sih mbok cek kandele, Mbok? Apa? Kandele, Mbok, sapa kaya wong wedi ngono, Mbok. Kepupin ta. Walah, dak pirang adabno gawe iku mang. Wah, Mbok mangga ngopo peteng-peteng lambe penak penak labur apa? Tak denge si. Wis tuwa bojo kaken pola apa mbok sini-sini ae. Alah dikongkon brai barek jeraganku, jar keke tok bersih, timbangane lambe kuwi ireng abang-abang iki apa? Mbok, eh wis ayo mulai, penak dikongkon bapak, bapak loro nemen. Lho, ora apa sih wong wingi nang aku teko omah bapakmu gak apa-apa ngono. Oh, wong loro nemen aku dikongkon iki mangkok. Lha lah, loro. Tukokno bodrek. bintang 7 ngono lho, Nduk. Wis tapi gak iso waras peno lah mulya. Ayo wis. Ya pamitan jeragane nek ngono dhisik. Neng, apa Mbak tompok Niki lho anak kula niki mriki nyusul kula, trofe bapakne arek-arek ku sakit nemen. Dadi nek napa nek napa kula nggih mantuk. Sampeyan beco jeragan jaler nggih. Iki ngene lho Mbak tompok ya. Tetan kene awakmu iku molek. Kaya apa wong penggawean kene kaya ngene? Wong jeraganmu ya sik durung iso adang ngono. Apa sih? Iki lapene molek panu Kang, mbok tumpuk iki ngono. Lah aku gak oleh dhisik. Sapa sing nyambut jenduk kene nek ditinggal molek? Iya, Bu. Nggih. Napa molek? Nggih, lah wong bapakne arek sakit niku lho, Mas. Ini ya. Kan nek penomo molek, Penggawe nama gak karu-karuan. Dek tuturan apa? dik nak jalan mulai cek. Tiki ngene lo mbak tompok ya. Kepun. Nek panjang ya pak muka pene mulai. Anak wiki. Hajar rona dok ini disik. Nyambut gawe penggawe anwiku. Lah nek panjang ini sedih nurong di nobe siso. Kok kan marne ini dok ini apa mu mulia. Oh, nge nek ngapain ya saya. Nge, nge mas. Mana ya? Nge kula bencana anak kula. Tuh mbak kerasan. Non? Kerasan kan? Kerasan pokoknya disukani mangan. Iya, Pak. Sukani mangan. Iya sih, yo. Sukani mangan, hmm. dikai hmm. duit, ngeten kerasan kula. Iya, Pak. Sukani mangan, dikai duit. Lho, lak jajani kon aku. Kok urusan niku gampang. Pokok kon nyuta mbek mbokmu cek diajari ya. Nggih. Kan ngerti, mbokmu cek ni mule ya. Nggih. Mbak to, Mbok? Kula, Mas. Ayo kono, tuturan kono anak penak. Nggih, nggih. Popok. Apa? Krungu takon, boleh mule tapi kon dikongkon karino kene. Kon iki marneni mbok ngono. Aku ndok kene seneng tapi aku gak iso nyambut gawe, mbok. Lho, ya tak ajari iki apa? Mbok gak kesusu mule nek kon wis ngerti penggaweane mbok, mbok mule ya. Nyambut gawe apa ae sih? mbok iki ya wis pokoke tangi turu isuk, mari adus-adus, nyapu-nyapu kene. Nyapu-nyapu yo kabeh iki, yo kamar, yo jogan iki. nek wis mari kon saponi bersih, ngepel. Mari dipel, lawang kaca, jendela kaca ditutup. Terus semangat. Terus ditutup nangburi, buri, olah-olah ngono. Oh ya wis. Saiki kene iki lho sapune ya. Iki embere iki pel-pelane disaponi kabeh sing bersih. diserbeti mejone kersine engko nek wis mari dipel mari ngepel lawang kaca cendela kaca ditutup gak oleh wong situk mlebu ya ya wis aja oleh lho temen lho po hmm. sapa ae aja oleh mlebu gurakan nek kon gurak gak kelem gepukun sapu iki ya ya Serakyate lho aku tak nang mburi nutupno adang. Bisa niki aku dadi wong soge, bapak masih gak boleh diomong-omong, mak. Pokoknya duk kene podohin nang amaku. Walah, iki nek turu duk pinggir endi iki. Wah, sembrana, brana tak tempek lho. Omahe wis dicocok-cocok anyeng ah, kre, anyeng kre, anyeng kre. Iki sapa iki? Bapak iki tambah wong maneh tak ya apa iki? kren kesusu merang muring mau lah, Ben. Tak sama metu, sama metu kula kado sapu lho, sampean lho. Wah, sembrana, brana iki kok malah sogek, kurang ajar temen. Kren-kren ta, sampean merang muring nggih pun kesusu. Niku lho sapune niku sampean dukno dhisik ta pun dalen ndukur ngoten. ngeten nggih. Sampe lak sing kula kandhane wae kale dhuwit barang nggih ngene dalan. Lon nggih, sampe lak sing kae dhuwit kula selawen tenan dalan wae nggih. Lah nggih mosok lali. Mboten saniki, dalan apa sama nututi kula mriki? Lho, ngeten lho. Sampeyan pun kepanggih kali sing sampe dos niku. Enten. Lah niki jatose nggih griya kula niki. Lho, niki omah sampean? Nggih griyane bapak kula niki. Lho, mongko kula niki enten Oh, nggih kebenaran nek ngoten. Kebenaran nggih? Nggih. Kula nggih kebenaran nek ngoten. Lah ngoten. Sen mau mriki pun kepanggi kali mbok e barang punan. Pun. Lah sampean terus no mantuk napa no, ten mriki? Mboten kula dikek mriki, tetep mriki terus, Pak. Oh, terus sampean mriki terus? Nggih. Wah, lek ngoten nggih tepak ya. Ngeten nggih, kula nggih kajenge tumetaken. Umpami kula eh, omong-omongan kali sampean cedhek anak bener napa ta? Mboten tapi nggih tidak-tidak. Lho nek kirang sidung ngen mboten krungu sampean. Ngaten lho sing kula maksudaken. Sampeyan iki umpami ten kutho ngaten luwih seneng atimbangane ten desa. Nggih, desa peteng kok. Lha nggih, ten mriki nang male kata tontonan, nak mesti kepingin nonton-nonton kali jaler ngaten. Nonton apa sih? Nggih, nonton biskop. Oh, gambar sorot niku ta. Wah, pun kuno-kuno ta. Nggih pun gambar sorot ngeten biskop ngeten kutho niku. Oh, boten wani kula ndas kula ngelu. Oh, ngelu. Nggih rekreasi pun ten pantai-pantai napa ngeten. Kula oh, mbayar. Lha soal dhuwit niku kan ten kula wong kula sing nanggung. Oh, sampean ta? Nggih wani ngejang nggih wani nanggung resikone. Nggih pun. Kinten-kinten sampean iki sik ijen apa? Lho, mboten kula wong telu. Mbok, bapak kula. Lho sanes niku sing kula maksudaken des sampean iki dereng nggada pacangan. sirsiran niku lho. Oh, bojo ta? Nggih. Kok ana buju-bujuan bojoan apa sih kula niki sin? Dong padha gedene kon kok. Kula mboten gadah. Oh, mboten gadah. Kula kula nggih sik ijen soalnya dadi umpama lancar-lancar niku saged bebas. Terus ngeten sing kula maksudaken umpami sampean niki kula jak urip bebarengan ngeten ya napa? Kula. Nggih. Tipe bojo? Nggih. Ya kula niki? Nggih, masalah. Nggih, Pon. kok nggih mpun ngoten cek dawane. Nggih, kapan? Lho nggih pun kesusu lah dirunding dhisik kata. Oh, teh benjing. Lah, di. Ana apa, Pak? Ngomong apa kok niku kowe? Eh? Lho iki lak wong anyar iki lho. Lho masih wong anyar kan mbok tumpuk arek ngene nyambut gawe. Wis seru wong aku ketemu mulai nduk dalan. Mulane iki mau tak kandhane carane nyambut gawe nduk kene. Pak Is, ati ngomong ngono iku mau aku ndak ndurung lak rungokno omonganmu. Ati nang pantai. Biskop Dadak kali-kali rabi barang. Ya penuh mau kerungu, Pak. Ya, apa gak kerungu? Penuh itu tua yang nguping aja omongannya wong enom. Ya gak ngopeng, bisa omong. Aku pengen jeruk kono ini kono. Tapi kerungu temen sih? Kerungu. Oh ya, kau nangan yang kono. Ya, Pak Ipo. Eh, non. Nan, nun, nan, nun. Kono ku warak wetok, cek kendeli kono iku. Tapi gede. Mas, ya gede. ku ngomong apa kan dari anakku, Mak? Anu, cinta-cintaan. Hmm, ya. Ya, Pak Rikirek. Cinta-cintaan, Pak susume pak wisan pak lemas susume iku yo dok ngene masalah ya, sini sini dedek apa delan dek apa kan yudi iki barek tumpuk apa asat gak tak ngomong cinta cinta tak rabi gelem tak rabi gelem ngene lho sing ngomong ngene sapa yudi eh arek loro iki apa rabi tumpuk heeh ya babar nek seneng babar iya eh lha iya babar yo pres apa padha cocok kabeh ngene iki eh ngene tumpuk Non, Wah ya apa. Sampeyan mau nyelak celo kula mau sih, Pak. Anan tak celo iki sing garahe sumber perkara iki kon. Ya, Kak? Nggih. Kon seneng temen ben aku ta apa? Kontot. Wis pas atimu. Entun. Hmm, akeh pas e kon. Lah, Yudi apa? Aku. Heeh. Mm -mm. Wis padung nemen, Pak. Cintae ya? Iya. Upamane dipisano ya gak karo-karuan ya. Wis tapi pilih pati wae. Hmm, enak ngene, Dik. Dulun, bali tompe yo. Bali tompe ta? Hmm. Ikal Mama. gawene? Kae ora celuk ae sih, eh, bendangan durung mari ngene iki lak celuk ae. Enten apa sene? Mbok tompo. Awakmu tata-tata pe mule ta? Nggih. Iki ta beneran, yo. Rino ta tak tuturi. Enten apa sih? Lah nek pancen awakmu mule, engko bojomu jak mrene pisan jak bareng, malah anakmu dadi kemanten oleh anakku Yudi. Lho, sampe niku ya napa sih? Mboten nglendur ta? Lho, nglendur yo apa sih? Oh, bapak ini arek-arek dijak mrene kok ngon maleni niku lho. Kawitane niku yek nopo. Iki ngene lho, anakku Yudi kowe kadung seneng ambek anakmu tompok ngono. Asal kali kali jeragane jalan. Oh, langsung ngomong jeragan mulane anakku ama tak kowe jeragan mulu kono. Betul, Mbok. Nggih ta, Mas. Saestu ta. Iya, Kak Guyon iki ya. Sebab anak pena ya seneng barek Yudi, Yudi semono uga. Iya. Barek padha senenge wong tua kari nunut mburi ae ta. Nggih, yek napa malah nek kula sampeyan kene mantu sakniki nggih, mantu sakniki ngoten. terus sing nyebabane arek-arek lara. Nah, ya. Sampe matu saniki mawon ning kula ning. Iya, ngono. Kok terus ndi? Kok bojo peno. Nggih. Iso gak iso kongkon mrene. Nggih, nggih, nggih. Ya, aku meleni arek-arek iki. Nggih, Pak. Apa? Tak tinggal nyusul bapakmu ya, Nak ya. Ya gage-gage laran ngono. Hmm. Aku dadi kemanten, aku lara rezeki. Ya ya ya sing ati-ati. Arek lho cek Hmm, arek kok kon iku pancene ya opo. Gage jare arek ae. Eh, tinggal mule ya, Nak ya. Ya. Saiki aku lunga lho, Pak. Lho lunga nanti kok. Mandali kanca-kanca iki dono manten jare, Pak. Iya ya, ya beneran. Ya nek kanca-kancamu cekne iso ndelok kemantene cacakmu. Iya. Dek, Apa? Tumbu iku kon jalin-jalin kon adus-adus sing arek iku yo. Papa, anakmu saiki yo nak yo wis gak tak anggap koyo borot, tapi tak anggap anakku wong jane mantuku. Kon yo nak nyawang buri, aduso, salin-salin sing ayu, pakane mak kok gawe kabeh kok lemari kok yo. Mboten aduse niku banyu napa? Lho, kados banyu tak Enten pundi? Lha, kaya lamburi, nek ana lawang sokot iku bukakno ana jeding, ana pet iku puteren nek banyu metu kono adus kono po. Oh nyemplung. Lho, nyemplung ya adus apa nyemplung ya apa sih? Ya apa ini Jarene apa nyemplung jeding tak tumpuk iki. Ya oh, sing enten lawang sokot cengkeh mlebu, enten puteran kayak kene muter. Iya. Lah kene kene adus lah bener nyemplung. Lho gak nyemplung ana cibuke. Oh dicibuke ta Ya, pokoknya kon cemplung lah kata di jeding iku. Kon kempon. Eh, Pak, sian, Pak. Tawruane mari tak. Enggak iso, enggak iso. Oh, pokoknya iku, Dik. Apa? Nah, saiki sing penting persiapane, Dik, ya. Iya, aku tak nyang pacar blonjo-blonjo, gawe jagane arek-arek iki. ya, ya, iya. Dalem no. karepe arek iku ya apa tumpuk iki. Masalah rek nyiksa batine wong tuwa temen arek iki. Wong wis sawanti-wanti lho. Bu, kono nang kutho lho. Susulen makmu, warane bapak loro. Ya ngono ya mene gak mule lho karepe ya apa arek iki rek. Waduh. Wah, nemen-temen bapakne arek-arek iki. Kok tutupan kok sepi. Hmm. Kang, Kang. Apa? Apa? Lho, Ya apa penek ku jare ora nemen. Oh enggak kok. <laughs> Wah, aku tuak susu-susu mulai kak Mlebu wae, oh, mlebu oh, wae. Iya, iya. Kakak. Apa ya? Wis talakan wis nemu rezeki temen penodare aku. Lho oh, wis krasa ya nek. Eh? <laughs> Iya wis ngerti nek ngono penodare. Wis wis talak. ya iki paribasane ka? Iya. Anak kena mono nyandung cepaka sak wakul. Cocok. Wong masak kebo temen anak kena mono. Mulane nek ngono wis ana paribasane. Wong nek nandur api ya cukule api. Nyatane peno bare aku duwe anak siji arek wedok pisan oleh peno ngawasi temen aku ndedek temen. Tibane arek saiki apa? Arek iya iya gak oleh mulai dari jerakan ku kan iya iki. cepat jodoh nih arek ya aku cepat jodoh nih eh, lu penuh aku nurun aku ya kan ya iya aku biar nomor telulas bisa oleh penuh mm -mm. saiki anak penuh lah iya anak atase anak wong gak duwe ae kan cocok wis pira-pira tumpu bener arek desa gak tau mangan sekolahan iya iya wis saiki jange ditek mantu wong soge lah mulane iki kanggo conto meneh-meneh aja sambat kliwat Mm -mm. Makane saiki iki ya apa ya apa peno kudu melok aku mrono. Lho lha apa melok kon rono? Dadi wali. Lho kon iku gak keliru. dadi wali dadi wali ya kono makene ayo aja bali. Lha apa aku nak kene wong anak penonok kono. Lah kon iku makne arene. Ya nyakseni, aku dadi wali kok nyakseni. Lah iya bener iki nak ngono aku dadi wali, makane aku nyusul peno, nek peno lara dikongon gawakno ambulan ngono. Gak ngono, duwe gawe iki omah kene ae, dik lah apa duwe gawe jeragan peno. Lho, gawe jeraganku kok duwe gawe nak kono. Gak ngono. Anak peno iku sak disenengi. anake jeraganku ngono saiki gawe gawe ning ngenteni penotok lah boleh dhewe-dhewe omongan iki rek kon iki gak kliru ah, kon niku lho lha apa sih anak penong ngono apa dadi kemanten aku wis nrimo lamaran dadak pene iku lho dadi kemanten kok ono le anak jeragan peno lho gak kliru apa ah, pene iku lho pene iki lamaran iya lho cek lancian lho ya boleh dilancang-lancang aku Penerima lamarane wah kok gak ngomong-ngomong barek aku. Lah lek kene iki Lah mulane anakmu tak kon nyusul limang, tak jak rundingan, tak tak pulih lancang-lancang no iku yo. Tenang kon gak terus terang ae, ate diwara loro. Kademen ngelu sampah entek budret petang pak gak laras. Tibare kena wis ngomong mateng wek besan kono. Oh, ngomong mateng tuntu wis kadung padha senenge, eh. wis gak oleh mulih. iya apa ya apa pena kudu rono saiki dadi wali. Oh, ndak bisa. Ngawur ae kon tak kandhani ya. Bakale besan pena iki. Dedek wong sembarangan. Wong Madura, wong Madura. Lah bapakna kok aku gak roh. bapakna. Bapakno, bapakno lak mateni aku peno iku. Peno cah peno sing kemanten wedok wis saiki ngene ae. Ya apa ya apa. Peno nek eman aku, ya eman anak peno. Iya. Ayo merono. Oh, mo. Peno gak gelem temen. Mo. Mareni anak peno gak gelem. Gak wis. Wis dadan nek peno gak gelem, ya gak apa-apa. Pokoke anakku iso dadi kemanten oleh anak anak juragan. Lah sapa sing malih anakmu? Oh, tak warah bapakne matek, wali yakin. Oh, kurang ajar betul arek-arek. Gak gelem temen Mo. Ya wis. Ya apa ya apa mati temen aku rek. Monggo umumi wong Madura iku. Nek apik kliwat apike, nek kadung muring-muring ngliwati ukuran. Lah iki monggo iki engkok Ngarak kemanten rene. Kemanten ngarak surak rame kaya ampuan. Kemanten teko, kemanten wedok gak ono. Aduh mati temen aku. Selamat selamat selamat. Masyaallah. selamat selamat selamat selamat korek korek korek Maju terus asa ini hmm, sudah selamat ibu cu kurek eh, mateni ya kurek ya pada hermen ya kak ya hermen ini ada rencana enggak korek korek enggak kang kok sepi mah enggak sepi ngapunten mawon kang <laughs> Lah kemanten ni wedo pun di? Nikra ngeten dah. Nggih kula nate sepunten pun muring-muring, Kang. Anak kula mboten mantuk niku nyusul makne ke sakutha mboten mantuk niku. Lah nggih sampeyan iki terusin jajal gawe, Kang. Nggih yo. Dayung pundi lho lanang mboten nenten. Lah sakut dayung kemantene mboten nenten kok dayung sampeyan niku. Nah sampeyan ngomong niku. Waduh muring-muring temen. Oh. Pundi bojoku? Waduh anake kejeme kayak ngene rek, urip-urip oh, urip. Nggih sampean kali kula Nggih nak nggih. Saiki kula takon bojo kula teng pundi, Niki ngeten lho nak nggih. Nggih muring-muring. Bakal bojo sampean kaya sakutha mboten wangsul mriki. Lah keterangane bojo kula nek bakal bojo sampean iki dipek mantu kali anake jeragane. Pamik sembrono sampean. Aduh urip-urip urip-urip. Siap siap, siap. Ya siap, Pak. Takon, Nak. lu waduh kemanten rek buas buas rek lo kan dari nggih wong tua kula ngawinaken kula asal sampe niki mboten titik biayane lho nek perlu atusan ewon mesti niku lah sak niki manten tembun iki kok sampe sak niki ngeten kula pasrah bongkoan menyerah sampean gantung sak karo sampean sampean hukum sak karo sampean pun menyerah kula wah sembrono sampean iki kemanten wedok sak niki ngoten nggih dipek mantu kali jeragane bojo kula dadi kematian enten mriku. Enten bunyi niku. Enten kene kutho mriku jalan Argopuro mriku lho. Sampai semerep sampai. Napa mboten semerep? Ndi ora mas ya, Cam. Bo. Ya sedia lho romo. Enten eh, ya, ya, ya, depan to. Di entas kalu. Iya, iya, iya. Saya tau. Ah. Ah. kono nggo kabeh kono, Dik, ya. Iya. Sing wedok ya padha wedok, sing lanang padha lanang. Hmm. Lho, Jermin. Inggih. Hmm, apa iku sate? Oh, gawe kado Mbak iki, Mbak. Heeh. Lho, kado lah, sampe dene iku kado oh, apa? Kado iki mah bukan sembarang kado lho, ngono becake ongko 300 jare sampe 300. Wah, kok banget. Heeh. Kado apa? Iki lumpang kayu. Lumpang kayu. Iya. Lah kok kado lumpang kayu sih? Iya, iki wetone klatah iki lumpang sing ngombem itu apa? Oh, dadi sing ngombem kena klatah iku lumpang ah, ah. kayu. Iya, iya. Iya, wis tak trimo, Dik. Iya. Sapa, Mul? Kancaku, Pak Ermin. Oh, kado apa, Emang? Kado lumpang kayu teko klatah, Pak. Gua lumpang. Heeh. Ya, prek kado kok lumpang iki waran dhewe oleh lumpang ngono. Lah apa, Pak? Lesung ta apa ngono? <laughs> Lesung. Ya, prek. Eh, Dik. Apa? iki lak wis kemantene ta. Bisa ngenteni pengulune, pindho ngenteni waline. Iya. Nang kaya bapakne durung teko ngene rin. Lah sampe jane kok durung teko sing mbokne tumpuk iku kepes lali. Nah, lho lak opo kok ngene iki jane anakku ta mek bojomu iki jarane mbokne tumpuk. Wah, nggih, bapakne nggih. Ketemu engkeng tesi ame. Tapi mrene, nggih di mriki. Temen ta? Iya, Sastu. Lah jek mbujui lho, Tas. Mboten lara-lara kula beto mriki wau. Malah arep digawakno tandu napa lho bapakne hmm, arek-arek niku. Kita mesti kok kabeh kemanteni ambek ngenteni pengulun sisan ya. Lah kok cek ayune dadi oh, kemanten. Ah. ngerti gerudi. Apa iki Pak Penopo? Kok rame ngene iki ya? Tak ngerti aku ya kemanten. Ya napa? Manten karo aku iki. Niki anak kula Kok sembrono sampean? Lho kok sembrono ya Tumpuk niku cari dari bojo kula. Lho dhisik dhisik niki ya napa ketane niki? Lah cocok itu. Hmm cocok cocok. Eh mikir rek, pecah telur itu ya. Lho. Ah. Lho. Bapak ni Wahyudin. Nggih kula. Lajeng dika Kak. sampeyan anu jawab den Pak. Nggih, Pak Sara kula. Eh, kok geger rame lan apa niki anak sampeyan mriki niki lho. Mboten sinten sing gawe ini. Kula. Oh, sampeyan sing gadah gawe. Hmm, nggih. Tretana emak cok. Sabar, sabar, sabar. Sampeyan ya Kak. Anu mang wayu. Jangan wayu di sampeyan kang sing duwe kawin iki kan. Hmm, nggih. yana para yoan mantu niki kan ngeten nggih kula dhewe mboten ngerti nggih sambone tumpun nyambut gawe mriki lah anak kula niku si Wayudi bareng anake mbak tumpuk ten mriki niki rumangsa seneng lah arep padha senenge nggih kula kawinaken hmm, nggih kan iki anak kula nggih seneng kali tumpuk mangkane mboten cara nonton foto sing mboten kelem rapi nyambut gawe dadi pun dicalo pun diyu niki lho sampeyan kan wis kenal mbek wong iki ya apa iki wong iki bodhone anu Pak Sarah oh sampeyan Bu oh dulur dewi oh kula sak bingung kabeh Bu kan tenang arang niku wau dhe pancene ngeten wong madura niki buat nyokok pon sitok wong sak pirang-pirang nek gelem geger Lah niki napa Mas? Niki napa lho bapak nyarang? anu bapaknya tumpu nggih kula yo napa sampean niku kaya ngeten ketane yo napa sih sampean niku enak sampean karima itu wong keterangan iki pun jelas hmm. sung sing lamar dhisik niku bapakne jobin niku sing salah niku bapaknya itu hmm. lamaran pun ditompo ngarai kemanten anakku lho kemanten wedo boten ngeten terus ngeten kudu anggo pura 10 mriki Hmm, kula piyambak mboten ngerti Pak Jobe. Wah, nek ngoten sing salah niku bapak niku. Lah, mlon niku. Lah nek urusan arek wedok mawon nggih hmm. pas sampe geger nggih hmm. paten binaten mboten napi oh mboten saiki napa malih sampean kali pun koyo dulur dadi hmm. tukar guru ta nggih lha pokoke anak sampak wong tuwa melok-melok Hmm. Lah kliru ta? Oh, nggih pancen Diatur. Pun sampe kula elek kali ah. keluarga mriki nggih. Lah niki yo nopo aturan? Ngene, Dik. Apa, Kang? Ya sembarang kuwi lak diatur ta. Iya, tembangane rame-rame. Di musyawarah. Hmm. No. Wong beno bare. Mbok bin ki sapi. Iya. Lah nek pancen padha setujune lho iki ya. Heeh. Ya bin sisan, Bin? Nopo, Napa? Ah, ngene, wong Layu Diki mau ya duwe adik. Iya. Nggih. kira-kira kon iki mau tak olehno adikne Yudi ki ya apa? Wah, sampean nek ngomong sing kenan apa, oh, Pak? Lho, niku untung sampean sik dulure kali bapak iku lho. Coba mboten dulure, Bu, mboten peduli manten lanang kula paten iki kali kula, Pak. Iya, tapi wong kok paten pinaten ngono. To lek dimusyawara, ya apa carane bisa aja sampai ana korban. Lah nek kromon kandung seneng kali tumpuk ya nopo sampean? Hmm, nah, iki kadang bapakmu tanggung sing ngatur iki. Oh, ngoten ta nggih, Mbun. Sabar, Jon, ya. Lah, sakniki karep sampean yo napa? Ini, mbok ditumpuk sisan. bapak nih, tunggu. Ya. Kan rumahna pernah iku dekat selawe selae. Ya. Sampeyan nggih ngoten. Tetep dadi besan kula. Oh, nggih, nggih. Nggih sampeyan walene yen apa biasae. Lah anak kula asal sinten nggih? Asal anak kula wayu. Oh, ngoten nggih. Tak ngono ta. Lah bapaknya dupin, ngoten. Das pundi niki? Dadi pikiran-pikiran sing elek niki kudu dibuang. Hmm. Nggih, nggih kula dulur. Cek ning Wayudi kali Joben kaya dulur. Nah, iya iya iya iya. Lah pas dhewe congko lan akeh telo akan bibi tumpuk anak yo. Iya. Setia oleh anak Pak Wayudi. Yen anak Iya lah bapak lah. Hmm, iya, dadi kan bedane. Pak dadi saiki aku ora ngerti Joben ngono Pak. Iya. Oh iya.